Ba, ba, ba, badira hanitz ere, eh, haitzen dute posinatu ahi uh, eh, hartua eh, bere lekua, baina uh, hanitz badira ez dakiten olaina zer denez dretxo egiteko, ari ginen lanian, eta horai batute aniz eta hoi uh, eh, animalen zat, geho eta jakiteko untsat jatatu adienetz, eta zer diferentzia den eh, beste etxalde dekin. Horten, uh, eh, presaski bat dira behoi bat uh, etxalde, uh, pasatzen dinak uh, eta hanitza ha hasleak untsadahek ditia merkatu hortat, eta, eta mintzaldi horire uh, eh, eta animalen artean eh, den uh, eh, argemanak, hortako hori bizik importanta da guretzat. Hanitz uh, galde bita hori ikusten bita hanitz bideo eta internetan. Nun uh, animaliak ez zin untsatratatuak eta industrial uh, etxalde Beraz, jendek nahi, nahi duke jakin biologikoan nola pasatzen den.